سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم قال الكريم braći i sestre, assalamu alaikum. Evo, neobično mi je drago da pred ovako lijepom publikom kažem nekoliko riječi vezano za ovo djelo. Posebno mi je drago kada sam čuo ovaj, dvojicu svojih studenta koji su nekada učili predavnom da ovako lijepo, sočno, jednostavno, fino, koncizno govore o jednom od ovih velikana. S moje desne strane je prevodlac ovog djela Semir Rebonja koji je bio među prvim generacijama fakulteta za islamske studije u Novom pazaru gdje sam ja već deseta godina profesor, on je bio u tim prvim generacijama i znam da se posebno isticao i vidjelo se da će od njega nešto biti što je sad se i pokazuje, hvala Bogu i magistar Esmir Halilović koji je također bio među našim prvim generacijama na fakultetu Islamskom pedagoškom u Zemci gdje se vidjelo također da će biti od njega nešto. Pa meni je drago da evo, ja nemam šta više kazati na temelju onoga što su oni već rekli i drago mi je da čovjek može ostaviti za sebe nekoga ko će ispravno, decidno, precizno, objektivno originalno govoriti našoj i vjeri. Ja sjećam kada sam bio e, na doktoratu, kada sam otišao tamo na šest mjeseci da prevedem kraju doktorat, bio sam se zabrinuo za jednu ekipu momaka iz Zemce, a bilo je s radnih fakulteta, negdje oko 50 mladića koji su bili sa našeg fakulteta, ali sa drugih fakulteta iz Zemce i drugih univerziteta koji su imali jednu ekipu davesku s kojom smo mi onako radili i gdje smo pokušali trudili se da mlađim generacijama dostavimo i predstavimo islam. I ja sam se malo zabrinuo kad sam odšao jer sam ja bio kao profesor fakulteta koji sam predavao da u Hadis u malo zabrinut jer odlazim na šest mjeseci u Tunis, šta će ovi momci sada rade bez mene? Da neće početi lutati, i da neće zapostaviti taj svoj talijski angažman. I vjerujte, kad sam se vratio, ja sam se fascinirao i totalno u srce dirnuo. Oni su dvojicu nemuslimana preveli u islam. Dok sam ja bio, nismo nikoga preveli, nego smo sami sebe prevodili. To sam ja bio odsutan šest mjeseci, oni su već preveli dva muslimana u islam. I onda sam ja rekao, pa izgleda da ćete vi daleko bolje rati nego mi starije generacije. Evo tako i ovdje večeras, slušajući ovu dvojicu naših e, perspektivnih momaka, Semir je na doktoratu u Beogradu išala vrlo brzo, gledajući na njegov trud i elan koji pokazuje to će Jakobov da vrlo brzo i postati i što je vrlo značajno, doktor će biti arapskog jezika i arapske književnosti, a to nam svakako treba i zbog i brojnih drugih stvari, a naš Esmir je upisao također onaj doktorsku disertaciju i nadam se da će također vrlo brzo završiti, tako da, hvala Bogu, ima ko naslijediti našeg Ahmed ibn o kome večeras govorimo. To je jedan od naših najvećih genija koji je bio uopće na kugli zemaljskoj. Za njega islamsko lema analizirajući njegov doprinos islamu kaže da nakon poslanika sallallahu alaihi sallam nijedan čovjek nije više sačuvao i očuvao islam u njegovim onim originalnim granicama kao što je to učinio Ahmed ibn Hanbal. Kaže se za Ebu Bekra i razne druge ashabe da su puno učinili i nekada je više nego Ahmed ibn Hanbal, ali se kaže isto tako da je Ebu Bekr imao islamsku vojsku koja je stajala iza njega. Zreti Omer je imao islamsku vojsku koja je stajala iza njega. Ahmed ibn Hanbal nije nikoga imao osim svojih učenika. Dakle, brojne vlasti koje su protutnjale tim jel tako, intervalom historijskim nisu ga podržavale. Čuli smo od ove dvojice prethodnika da je Ahmed ibn čak 14 godina proveo onaj zatvoren u svojoj kući u nekoj vrsti jel tako, zatvora ili kućnog pritvora, a pred samom smrt je proveo negdje oko 8 godina i 7 mjeseci onaj na neki način iza rešetaka, što jasno govori o čovjeku koji je dakle sav svoj život i sav svoj angažman posvetio Allahovoj lijepoj vjeri. A ono što je za nas vrlo bitno, nekada ljudi posvete ili se svi predaju nečemu, a nažalost bude taj trud uzavod, jer odu u nekom suprotnom pravcu smjeru. a Ibn Handal je od onih naših učenjaka koji su jedrili, nosili, pronosili i emanirali islam onakav kakav Allah voli i njegov poslanik, i i zato malo prije Esmir Efendija spomenuo da je imao više mišljenja. Naime, Ahmed ibn Hanbel je imao toliko mišljenja koliko je bilo Hadisa. I on nikada nije ni jedno svoje mišljenje preferirao, niti ustigao nad hadisom Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Ako je recimo nekom propisu, bilo da je u pitanju vezanje ruku ili položaj mnogu u namazu, ako imao tri hadisa, onda su bila i tri mišljenja Ahmeda ibn Handala. Ako je bilo četiri hadisa, onda su bila njegova četiri mišljenja. Zato se, naravno, njegov mezer posebno uvažava upravo zbog te činjenice koju je pokazao u svom rezonovanju, a naravno to ćemo vidjeti i kod prvih imama koji su sve svoje, nećemo reći za druge imame, da nisu na hadisu, nego su nekada određene hadise koje su analizirali, koje su prostudirali, o njima meditirali, jednostavno donijeli zaključak i ustanovili mišljenje koje je najmoda utemeljenije na temelju tih predaja. Ali ovim se hoće kazati da je Ahmed ibn Hanbel kao jedan od najvećih hafiza hadisa, kada kažemo hafiz hadisa to ne znači kao hafiz Kur'an Kerima, hafiz hadisa je makar 300 puta teže biti nego hafiz Kur'an Kerima, jer Kur'an Kerim ima svoje ajete, i jedan ajet ti možeš naučiti brzo, ali svaki hadis pored onoga metna koga će imati prilike čitati, to je teksta hadisa, imate i sened u kome se govori da je prenio Ahmed ibn Muhammed, od Muhammed ibn Ahmeda, Abdullah ibn Salih, Salih ibn i onda ukoliko niste dovoljno ono koncentrirani, vrlo je teško zapamtiti ta imena, a ta imena i senedi daleko teže pamtiti nego same hadise. A usto kad dodamo da se hadis pocijenjuje zbog samog seneda, dakle lanca ili niza ljudi u njemu i onda da po svakom čovjeku morate znati tačno ono što je vezano za njega. Da li je bio ispravan, da li je bio iskren, da li je lagao ili nije lagao, ako je lagao, nije bio iskren, ako je ulicom mijao, ako je puno pričao, ako se puno smijao, od niti Buhari, niti Muslim, niti Ahmed, niti uopće nisu uzimali hadise, onda je trebalo dakle probrati ljude i uzeti od njih a od onih koji su bile provjereni, sigurni za koje se tačno znalo čitav, čitava njegova genealogija, čitava njegova historija, znalo se njegova familija. A da bi to znali, vi trebate proputovati čitavim svijetom, kao smo čuli, dok ovaj Muslim napisan dva puta je čitav Dunjavu poznati do tada i sve islamske centre i su islamsku ulemu naš Ahmed ibn onaj lijepo obišao, sa njima sjedio ne dan ili dva sa nekima i više godina kao što je učio pred brojnim učiteljima, a od brojnih učitelja i ostali su bili Jebu koji je bio učenik naše Jebu Hanife, ali je bio također Hafiz Hadisa. I oni su učili od najvećeg uleme, dakle, od Hafiza Hadisa, a Hafiz Hadisa je trebao da poznaje najmanje stotinu hiljada Hadisa. I sad vi uporedite Kur'an i Kerim koji ima negde preko 6000 do 6600 ajeta, i uzmite sada stotinu hiljada hadisa, a povrh toga još sene za svaki hadis kako potrebljava Ahmed ibn Hanbel je trebalo biti 3, 4, 5 ili 6 do 7 ljudi između njega i samoga poslanika sallallahu alaihi sallam i nije trebalo pobrkati jedan taj sene da bi se očuvao ispravan, autentičan, dakle niz prenosioca od poslanika alaihi sallam do Ahmeda ibn Hanbela i možete misliti koji je to trud, koja je to trebala pamet, koje je to trebalo pronicljivost za ovakve ljude koji se bavili ovom znanošću. Zato ova znanost, kao što znate, hadis koji se bavio posebno senedom, zato je islamsko lema među njima Ahmed Abdullah ibn kradjelova u talanu, koji je, kao što znate, bio veliki islamski učenjak, učenik Ebu Hanife, koji je umro 181. godine, koji je napisao brojna djela, bio je pored ostalog i Hafiz Hadisa. Zato on kaže, el snadu leula ali snage lokale, men šale ma šale. Senet je vjera. Dakle, ovaj prenosio se vjera. Od koga čuješ nešto, to je vjera. Mi ne možemo uzimati vjeru od koga, od bilo koga. Zato mi imamo danas islam predstavljen na ovaj način, na onaj imamo američki islam, imamo evropski islam, imamo zenički, imamo sarajevski, imamo mostarski, imamo i sanđački, nema kakvi nema. Islam je jedan. I on se samo može prenositi na temelju pouzdanih prenosilaca. Kao što mi danas ne možemo čitati knjigu ukoliko ne znamo koji je napisao, jer će nam potvoriti neki dušmanin ono što ćete odvesti u propast, kao što su čelni židovi, recimo sa Kur'an i kada su ga štampali milijone primjeraka i samo na jednom su stavili ono la, umjesto da vjeruju, da ne vjeruju. Samo na jednom mjestu. Ali uložen toliki trud i novac da bi se samo na neki način na jednom mjestu ljudi pretvorili umjesto vjernika i mumina u nevjernike i čafire. I to je bio osnovni cilj. Koliko su ljudi ložili? Samo jedno je dovoljno. Tako su mu hadisi pratili, vodili računa od te, toj klici sumnje koja se pokušala u u Kur'an, da se sada ne bude reflektirala na hadis, to jeste bio cilj orientalista i brojni drugi koji su čitav svoj život proživjeli da bi ubacili nešto u hadis Allahog poslanika ali kad ne mogu već izvrnuti, ne mogu falsificirati i devalvirati Allahovu riječ koji je došao preko Džibrila Mina i poslanika ali To je to ljudima učio su ga naučili i mi dan danas evo vidite u našoj Bosni imamo sve broj hafiza koji to nose u svojim prsima i ljubomom čuvaju Kur'an i Kerim i da se ne zaboravi pustoga što imamo zapisano, tačno provjereno svaki harf, svaka tačka koja je postavljena u Kur'an i Kerimu, e sada je jedino ostalo i preostalo da se hadis pokuša devalvirati jer je on ono što je e, tijelo za dušu. Kur'an je duša, hadis ili sunnet je tijelo. I ukoliko obezvrijete tijelo, šta može sama duša da uradi? Duša nema snagu koliko nema tijelo preko koga će nešto da, da uradi. A nema ni tijelo nikakvu moć koliko nema duše. I najbolji spoj, ah babo i brate moj, između Kur'ana i sunneta i ta sinteza sretna koju je Allah postavio preko svoga poslanika, ali selam, jeste da se sačuva i očuva Allahova riječ putem njegove knjige Kur'an i Kerima i putem poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam sunnata i njegove primjene Kur'ana Kerima, jer brojne stvari iz Kur'ana Kerima niti bi znali obaviti, niti smo znali klanjati, niti postiti, niti hađ obaviti, da nije poslanika alaihi sallam i njegovog ličnog primjera, Elusvatu Hasana, njegovog najboljeg primjera koji nam je on pokazao kako treba određene stvari da radi. E sada, naravno, neprijatelji dušmani Islama svakim dan, to mi vidimo kroz brojna tijela, brojne napise, kroz ove naše elektronske druge medije pokušava obezvrijediti upravo ovaj segment ona je tako onoga što se u islamu naziva šarijatom islama, jer je Kur'an i Kerim i sunet poslanika, ali islam, oni su napunili tu, mi možemo komodno kazati, onaj do vrha, tu posudu iz koje mi možemo da pijemo. I samo ukoliko se nalazi u njemu ispravan kur'anski tekst i ispravan originalan sunnet poslanika, ali islam, to piće ili ta tekućina će biti eliksir za naš život i za naše trenutno stanje. Ono što mi danas imamo u svijetu nije ništa drugo nego jedna vrsta odvajanja i cijepanja onoga što je Kur'an i sunnet poslanika alaihi Ashabi nikada nisu pravili razliku među Kur'ana, praktično i sunneta. Zna se, Kur'an i Kerim je objavljen i stoji u posebnoj knjizi ili u shafu ili u grudima hafiza. Ali sunnet poslanika alaihi salam da bi došao Kur'an i Kerim do izražaja mora se upotrijebiti sunnet poslanika ali Tako da sunnet poslanika ali dođe kao noć za dan, a Kur'an dođe za sunnet kao dan za noć. I to se međusobno onaj tako pretače. Sunnet dolazi kao zemlja, a Kur'an i Kerim dolazi kao nebo. S nebo dolazi kiša, oživljava ovu napaćenu zemlju. A ne bismo mogli ništa uraditi da nije zemlje. Da nemamo, dakle, da je to samo obična ravna ploča, da je to obični kamen ili mermer, šta bismo mogli uraditi da nije te zemlje? E tako i sunnet je praktično kao zemlja, Kur'an i Kerim je kao nebo koje spušta svoje plodove i svoju kišu i taj život donosi na ovaj svijet. Naravno, kao što znate, orientalisti i brojni drugi dušmani islama, pa i mi koji smo nesvjesni, doprinosimo tome da razvajamo Kur'an od I jedan od ljudi, od tih genija, od tih kolosa, od ti ljudi koji su život posvetili tome, pored svih brojni koji su predefinirali ovom zemaljskom pozornicom poput i Muslima, Ebu Davuda, Termizije, Nesaije, Ibni Mađe i drugi bio je Ahmed Ibni Hamdar. I to sam htio da kažem da brojna ulema kada analizira njegov odnos koji je imao i njegova djela koja je napisao i njegovu snagu koju je pokazao, jasno kažu da nakon poslanika Ali gotovo nijedan čovjek nije doprinio Dakle, to je odbrani Islama, a u njegovo vrijeme su porodile brojne neislamske frakcije, poput Mu'tezira, poput Rafidija, posebno Estremišija, koji su željeli da izvrnu vjeru ono kroz naoprački. Ahmed ibn Hanbel je poturio svoj grad, bio je krupan, kako navodi se u njegovoj biografiji, ali on je bio krupnog imana, jakog imana, jake snage i to smo vidjeli ovdje, da nijednog momenta nije popustio malo prije i naš. Esmir Efendi je govorio da je deset godina bio siromašan, a mogao je biti najbogatiji. Nudili smo puno, kao i brojne drugoj ulemi, od imama Ebu Hanife preko Malika, Šafije i drugih. Znamo da je također Hanife bio u zatvoru zbog toga što nije htio da primati ono što mu vlast natura. Zatim, druge strane, pogledate Malika da nije mogao ruke da digne i zato kažu neki da oni koji spuštaju, spušteno e, ruke spuste u namazu kada klanjaju, kažu da nije to stav Malika, nego zato što je bio isprebijan od strane vlasti, da nije mogao ruke ući da veže. Nema veze da li u pojasu ili na, prsima, on nije mogao da je veže, pa je onako izudaran, stojao na namazu, spušteni ruku. I kažu da je odatle došlo nevezanje, odnosno spuštanje ruku u namazu kod Malikija, zato su gledali svog imama Malika, pa su onda njegovi sljedbenici počeli tako da klanjaju. Da ne govorimo o drugoj u Lemi, malo prije smo imali prilike čuti ova iskušenja, e takva iskušenja, mi bismo rekli ona nepodnošljiva je imao ovaj velikan koji je ipak, vidite, doživio tu svoju satisfakciju sa dženazom, malo prije ste imali prilike čuti, evo, našeg Semira koji kaže da je oko milion ljudi u biografskim podacima oni mu se kaže da računaju od hiljada do 1.300.000 muškaraca da mu je bilo na dženazi i povrh toga još hiljada žena. Kaže, jedan od prisutnih na dženazi nije mogao doći do njegovog kabura. Sedam dana se gurao i tek osmi dan se progurao do njegovog kabura da bi mogao proučiti dobu na njegovom Osam dana je njemu trebalo da dođe njegov kabura, toliko ga je narod volio, vidite. Iako su ga vlasti i tekako maltretirale. I jedan veliki njegovi papa i njegovi zakupnika i prijatelja koji je također bio u Hafiz Hadise, jedan veliki ali učenja koji se zvao Jahe ibn Naim, veliki jedan muhadis koji je umro prije njega na nekoliko godina, na 4-5 godina, on kaže na jednom mjestu, družio sam se 50 godina za Ahmed ibn Hanbelov, 50 godina. To je čovjek bio vrhunac, kulminacija ibadeta, kulminacija bogobojaznosti. Za njega njegov sin Abdullah kaže, svaki dan je on, kad uđe u kuću, znao da klanja od 300 rekiata dok nije bio isprebiran u zatvoru, pa kada je bio isprebiran i onemoćan, onda je klanjao 150 rekiata. Moguće da od tih nekih izjava bude malo uveličavanja, mi o tome naravno trebamo oti računa. Ali svejedno za njega se zna da je bio izuzetno pobožan, bogobojazan i ta se jasno pokazuje u njegovom odnosu prema onome što zarađuje. I zato je on bio siromašan. Ne zato što onaj ne bi volio da i on ima, nego zato što se bavio naukom, nije se bavio biznisom i trgovinom i nije mogao naravno da ojača finansijski, a nije htio da mu drugi onaj daju za njegov život, nego se trudio da svojim životom i radom, čak prenošenjem određenih teških stvari dok je bio još učenik, da zaradi sebi da bi mogao da neke studira ili da ode u neki centar i da tamo sluša hadise i drugu, drugo islamsko znanje, drugu islamsku znanost od velikih islamskih učenjaka. I ono što je danas bitno, da je vodio računa o svakom dinaru odakle ga je zaradio. Pogledajte danas od čega mi sve živimo. I onda se čudimo što smo takvi. Što nam je umet takav? Čudimo se što su nam porodce takve. Čudimo se što nam je prilike ili društvene, političke prilike u našoj zemlji takve. I ja ne mogu da se načudim u ovom svijetu. Ako ste pratili ono godinu, ovu, ona je tako, vidjeli ste šta kaže svijet. Koga god pitaju, nadaju se nečemu. Nadaju se. Ti kod koga snime, piju, jel vino, i kontaju da im fino. I oni su negdje tamo u tiško spustili se blisko, nema gdje nisu otišli. A onda svi se nadaju da im bude lijepo, kada nadamo se u ovoj godini da će biti bolje. Čuj, nadamo se, a svi, sve koriste da izazovu u strku, Allahu da izazovu ove poplave u Queenslandu, dole u onom dijelu Australije i da, i da dođe do ovih belaja i ovih problema, razumijete. Ali vidite, Ahmed Ibn Hanbel je sve radio, bez obzira na te sve probleme, dileme, poteškoće koje smo na neki način ovi pridonosili vlasti, on je opet sve radio da očuva svoju vjeru i da se onda nada nečemu. I zato je vidite, nakon toliko godina, preko 1150, 1200 godina, vi vidite o njemu pričamo sa divljenjem, sa divljenjem, sa, fascinacijom, o njemu pričamo jednom čovjeku koji je tako skromno živio i za njega Jahja i meni kaže upoznao sam ga i sa njim sam bio drugi prijatelj 50 godina, nijedan put se nije pohvalio za nečim, sa nekom svojom lijepom osobinom, a imao je na Nije lako imao uopće loši osobina. Sve su osobine bile lijepe, bogobojažan, pametan, učen, vodi računa o halal lokni koju jedi. Sve su mu bile osobine lijepe, ali nikad 50 godina se nije pohvalio ni sa jednom svojom lijepom pozitivnom osobinom. To je bio Ahmed Ibn Hanbal. Od nas vidjeli ste. Čim ga staviš na televiziju, odmah kaže za mene, ja sam najbolji, ako glasate za mene, ma vi ste svi, evo, glasaš ti stalno, a vi idete odvode, vi idete vodi Ahmed A nikad nije rekao del mene, nikad uvijek je bio skromniji nego drugi. I zato je imam Šafija koji je, kao što znate, bio njegov učitelj, učitelj, ali je učio puno Damira Ibn Hanbala. I kaže, kad sam napustio Bagdad, nisam ostavio bolje, bogobojaznijeg, karakternije čovjeka i intelektualnijeg i ono razumnijeg nego Ahmed ibn E to je taj Ahmed koji se 50 godina, vidite, nije znao nikada pohvaliti kao što to mi činimo. Ili koliko je vodi računa o tom svojoj halal zaradi, a nažalost mi to malo vodimo računa. Da li ono što zaradimo u istinu halal, da li smo onaj koga prevarili. Nedavno me naziva jedan čovjek, ja ne znam šta da radim, da li da vrisnem, da li da, da spustim slušalicu, da li da razbijem onaj mobilni aparat, čovjek se javlja, razumijete, iz Sarajeva. Žena mu radi na fakultetu kao profesorica, on radi u općini kao službenik, imaju izvredne plate, sin mu studira, još nije završio, on mene moli da imaš ikakvu vezu doktore da sina zapusti. Treća godina fakulteta, još nije završio, tvoje radi u porodici, a on mene moli da ima ikakvog načina. Umjesto da kaže, imam i komšija koji nemaju ni jednu platu u kući. Ima komšija koji su sami borci koji nemaju ni jednu penziju. Pa daj da vidimo, imaš li nekog načina da im tvoje radi to, odlične plate, svi nije ni završio da već želi da poturi. Kaže, može, može i u banku, kaže, nek bude i potir, samo neki u Zamislite. E to je naš, naše stanje. Dakle, uopće čovjek ne gleda da li je halal ta njegova zarada ako njegov sin počne da radi, da li je halal zato što će on uzeti posao nekog drugog čovjeka koji treba da hrani porodcu, a nema i drugi je tako prilika da, to dobije, niko o tome ne gleda. Pogledajte našeg ovoga Ahmeda i Mehambela. Kažu, jedno vrijeme toliko bila ostavca u njega u porodcu da nije imao šta da jede i već je počeo, izgubio snagu. Toliko je onaj bio vladan da je izgubio snagu. Nema od čega. A neće da uzme, nude mu vlast neće da uzme. drugim mu neće da uzme onako, on sam da zaradi. Međutim, jedno vrijeme je bila neka kriza. I onda njegov sin je odreku dobio neka sredstva i poslao mu je nekog brašna da naprave hrane još nekim živežnim namirnicama. I kad su oni napravili i donijeli Ahmedu, on vladan, čovjek onaj gotovo na izmaku snaga, donosi mu osobu, kaže šta je ovo, kaže to je naš Salih, jedan sin je bio Abdullah, jedan je bio Salih, kaže Sali je onaj zaradio, dobio, pa kaže evo poslao nam je brašna je još neki namirnica da napravimo hrane, pa da se malo počastimo i da se malo okrijepimo. On kaže neće jesti, vi ako hoćete jedite, ali ja ne jedim. Kako ne jediš od svog sina? Ne jedem i od njega. Jer on prima od vladara hedije. Vladar nekim mu dao hediju, on primio. Vi znate, hedija je u islamu dozvoljena. Ali on se odmah boji da će vladar dati ne iz svog džepa, nego od tuđi. I da to neće možda biti ta hedija koju dobije na halal način zarađena. I nije htio da jede. Nije htio da jede. Nije htio da jede. Kao što je, recimo, imam šafija 16 godina, vi znate, bio Vlada nije nikad se najio do sitosti, 16 godina. Pa jedne prilike da je došao Ahmed ibn Hanbalu, a on je bio učitelj, a onda je Ahmed je u jedno vrijeme bio učitelj i razbušao brojne hadise, došao je njemu i počeo dobro da jede šafija. 16 godina se nije najao u životu, ali je počeo da jede ono kurmanski, pravo. Pa se onda Abdullah, ovaj sin, Ahmedov, ono, iznenadio i kaže, babo, svi fale šafiju, kako je skroman, 16 godina se nije najo, ali Boga mi maklja pod nas, znaš kako obra, sve pivo. A onda naravno to nije htio da ostane nikakve jasnoće, da je Šafija tu, pozovemo Šafiju i kažemo molim te Mohamede, da ti pojasnim ome Abdullahu, zašto si toliko jeo kod nas? Kaže, njemu je čudo što puno jedeš, a on je čuo da ti skromno živiš, da, su, se nikad nisi prejeo 16 godina, da uvijek čim počneš malo staneš. Kaže, znaš šta je, ja u životu jedem samo ono što je halal zarađeno. I ne jedem kod svih ljudi, biram osobe kod kojih ću jesti. Ja ne znam ko je došao do kojih sredstava, da li su mu halal ili ne. Ali znam da ti, Ahmede, da je tvoja zarada halal. I ko tebe smijem da jedim, jer znam da sam pojeo halal. I zato Allah zna kada će više na halal naići, pa da se ja dobro namakljam. I onda je sin shvatio zašto je Šafija prvi put tako dobro jeo kao što je jeo kod Ahmeda i handala u njegovoj kući. Naravno, brojni su primjeri o kojima mi mogli govoriti, ali naravno vrijeme nas ograničava da zaustavimo se na ovim detaljima koje smo spomenuli. Meni je drago da je i broj prisutni ovako veliki posljednje vrijeme. Nažalost, na promocijima knjiga imamo vrlo malo ljudi. Na koncertima imate i viška, ne mogu stati u sala i, i ove dvorane. Ali nažalost, kada je knjiga u pitanju, jednom nemate tu vrstu posjeti. Jedino me divi ono što imamo u Sanđaku, dole i Crnoj Gori, dole nigdje nemate promocije knjige ispod 300 ljudi prisutni. 300, 400 ljudi je uvijek prisutni u baru, u cinu, u rožajama, u ne znam, tutinu, u novom pazaru, da ne govorimo i o zemlje i drugi, koliko, dakle, taj narod još i dalje, dakle, voli knjigu, voli susret sa ljudima koji govore o vjeri. Ovo je, nadamo se, bio još jedan naš duhovni teferić večeras, da se malo opustimo sa ovim našim alimom, sa je handelom, jer na ovaj način na otkrivamo ono što je naša ulema i taj naš ponos koji smo imali pokazao i nam jasno daje upustva i smjernice kako dalje raditi i dok se budemo na njih onda ćemo moći unaprijed i gledati, a Boga ne, ako ne budemo imali ovi osvrta nazad, kao što jedan islamski učenjak pisao, kaže, brojni muslimani svoje vratove iskriviše gledajući unazad, u ashabe i tabine. Kaže, kao odoše i vratovi, toliko se obraću nazad, on treba ići naprijed. Kako ćeš naprijed ići bez materijala? Kako ćeš ići u neku borbu naprijed za koju ne znaš sa kakvim sofisticiranim ili tako oružjem neko ide na tebe ako ti bar nisi ponio ono što ti je ostavio Ahmed ibn Hanbel, Buharija i ovi ostali naši velikani. Dakle, ponesi to sasvim, da bi mogao ići u budućnost, moraš se prvo nadojiti ili zadojiti ili nahraniti za nečim što je jako, što je dobro, što je korisno, ono što je sigurno, onaj, je tako, već pokazano, već onaj eksperimentirano, a to su ovi ljudi već pokazali i vidite Vidi se za brojne nas, kad umremo neće ni 20 godina proći, svi će nas zaboraviti. A vidite, ovi ljudi ostaju i opstaju. I zato treba se oslanjati na one koji opstaju. Allah je vječan i on ostaje, na njega se osloniti. A onda se oslanjati sa metodama da vidimo oni ljudi kojima je ime i dan danas ostalo, vidite. I još se do sudnjega dana njegovo ime trajati. A od naši naših brojni nas sami pitanje čije će se ime Znate, evo pogledajte ljudi koliko je bilo poznati, popularni, evo ne mu ime. Sjećam se jednog našeg pjevača, gledao sam da li u Slobodnoj Bosni ili, danima, na naslovnoj strani nekada, davno prije umro je, pomlad, pjevač, ne spominjem njegovo ime ovdje, i piše na naslovnoj strani njegova slika i piše lijepo ovako, spavao sam sa četiri hiljade žena. Naslov, veliki naslov, velika slika to pjevača i šeitanovog igrača, interpretatora narodne muzike. Evo, pogledam televiziju, često radio, slušam kad vozim, prebacim na neku stancu, evo nekoliko godina. Čovjek je umro, nema možda prije 7-8 godina. Evo, godinama ja nikad njegovo ime nisam čuo. A bio je popularan pjevač. Godinama. To je Allah dao se njegovo ime zavrne, sad možeš misliti kako mu je u kapu. Treba za svaku tu ženu odgovarati. Kaže, spavao sam sa 4000 žena. Znači, blud sam činio sa 4000 žena. To je za ponos. Ono čim bi se pametan, čeka bi se pametan stidio, on se ponosio. Zamislite. I evo pogledajte, tako popularan. On je punio dvorane. Nikoga više ne spominje. A pogledajte ovoga koga su zatvarali i koji nije mogao ni ljudima se obrati, evo njegove knjige izlaze, prolaze zahvaljujući evo ovim našim finim momcima, ovim momcima koji, ako Bog da će uraditi još puno stvari i kada je Semir počeo, kaže, prosto ja bi započeo da prevodim Musneda, ja kažem da nije veliki zalogaj, to je za čitavu ekipu, to je za, to je za tim jedan da radi. Kaže, neka ja bi počeo. I to ti onaj mrav kada je krenuo na Pa ga neko sreo, gdje ćeš ti? Kaže, krenuo. Us krenuo na Pa kad ćeš ti? Bitno je da sam krenuo, ja ću neka stići. Evo i naš Semir je krenuo i mi od srca molimo Allaha, gospodara Svemira, da završi ovaj projekat. Najmanje 20 ovakvih tomova treba da iznađe. To je zaista trud koji čovjek ne smije, onaj, lako ako razmišlja, izgubit će na neki način hrabrost da ide dalje. Međutim, evo, čuli njegove ona izjave i tako dalje, i znajući njega, njegovu ponos, ja uopće ne sumnjam da ćemo i 20. tom ovdje u ovom našem lijepo danjak ovoga uskoro imati u svojim rukama i čitati ovih 40.000 hadisa, to je prašna enciklopedija hadisa od našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah Želšanu da vas nagradi na trudu i na vašoj ovako lijepu slušanosti i molim Allah Želšanu da nagradi našeg semira i ove organizatore, ove naše prijetne mladići i djevojki, i ovaj centar koji su nama pružili priliku da kažemo nešto o ovome u istinu velikanu, ovom jednom od najvećih genija što ga je podario islamski umet Ahmed ibn Hanbelu Ešebanu al-Bagdadiju. Assalamu alaikum wa